Tarehe ngapi? tarehe kumi hijiria ambao ni sawa na tarehe ishirini na nane ya mwezi wa tatu ishirini ishirini na sita miladia usiku wa tarehe kumi Shawwal mwaka elfu moja 447 Hijria sawa na tarehe 28 mwezi wa tatu au Machi 2026 tutazikumbusha nafsi zetu pamoja na kuwakumbusha Waislamu kuhusiana na udhaifu udhaifu na unyonge uliowasibu Waislamu ni jambo ambalo halina kificho baina almuslimin kila muislamu anaona hali halisi anaona udhaifu ulioko baina ya waislamu anaona udhaifu wa waislamu mbele ya maadui wa Uislamu, bali wale wenye ilmu bilkhususi wanaiona hali hiyo vizuri zaidi kuliko wanavyoiona wale watu wa kawaida na bali wale wenye ilmu wanazijua sababu sahihi zilizopelekea waislamu kuwa katika dhaafu kuwa katika alhawan ni kawaida ni maumbile mtu anapopatwa na jambo au anapoliona jambo basi anatafuta sababu na watu hutofautiana katika kuziainisha sababu za matatizo mbalimbali sababu za mafanikio mbalimbali watu hutofautiana kwa sababu wako ambao wanaweza kuzingamua sababu kwa sababu ya utashi wa nafsi zao au kwa sababu ya inhiraf ya aqida au afkar mbalimbali ambazo wamezipata katika au zimewaingia katika nyoyo zao kila mmoja anaweza kutoa sababu mwingine anaweza kuona sababu kwa sababu watu hawana silaha za kisasa wako wanaona sababu waislamu hawakusoma sekula waislamu wengi hawakwenda shule ndio sababu inayopelekea unyonge, wamekuwa ni madhalili, wameshindwa kuchukua nafasi mbalimbali katika madaraka, nafasi mbalimbali katika kazi. Hivyo basi, Waislamu wamekuwa ni wanyonge, watu wa tabaka la nyuma kabisa, tabaka la chini kabisa ni watu wa daraja la tatu na kuna wengine ni daraja la kwanza lakini ni wachache wanaoweza kuwafikiana katika kuziamua na kuziainisha sababu za udhaifu nao ni wale ambao watarejea katika Al-Qur'an kurejea katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakaidurusu Qur'an wakazidurusu sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakasoma tarikh za al-umam as-sabiqa nyumati zilizotangulia vipi walifanikiwa vipi walipata ushindi na wakati gani walishindwa lakini pia akaisoma sira ya bwana mtume sallam na masahaba zake mafanikio aliyopata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam je nyuma ya mafanikio haya kuna sababu gani na ni wakati gani udhaifu uliingia kwa Uislamu na bali ikawapelekea dola ya mwisho kabisa dola ya Uthmania au Ottoman Empire kudondoka. Wachuoni wameandika katika vitabu vya kihistoria mbalimbali kuzitaja asbabu mbalimbali. Ukiweza kufanya utafiti wa namna hiyo utafiti uliobezi katika upande wa alwahi alkitabu wa sunna utafiti uliobezi katika kuzisoma historia na tarehe za Uislamu ni wakati gani Uislamu ulikuwa upo katika kiwango cha juu Uislamu kwa maana waislamu walikuwa hapo katika kiwango cha juu na waislamu walishika hatamu wakati huo wakati Europe au nchi zisizokuwa za Kiislamu nchi za magharibi nchi za Kiulaya na Amerika na nchi nyingine zilikuwa zipo katika kiza kabisa bali mnafahamu hata katika maendeleo ya kielimu wakati Timbuktu chuo cha Kiislamu ambacho kipo katika mji gani kipo katika mji gani mji wa Mali si ndio wakati watu wamefikia kiwango cha kufanya mpaka operation katika matibabu hizo mnasikia Oxford ilikuwa ni watu ni ukumbu watu wanalewa tayo Oxford hakuna kisoma historia utaona waislamu walifika mbali sana na walikuwa na maendeleo makubwa paka ya kiteknolojia na kielimu wakati wahuni wazungu wakati huo walikuwa katika kiza Kwa kuna sababu zilizopelekea hawan na udhaifu ambao sisi tunauona kwa Uislamu. Hatuna budi kukumbushana, si mada mpya, mada zimezungumzwa mara kwa mara na mashaikhe, vitabu vimeandikwa mbalimbali, maulama wameyazungumza. Kwa hiyo tunakariri kuyazungumza haya ili Waislamu wako ambao hakuwahi kusikia watasikia waliosikia basi watakuwa wanaongeza maarifa nafanya muraja katika kusikia na huenda kuzungumzwa tena kukawa kuna nyongeza ya maalumati mbalimbali tukastafidi zaidi lakini tuna haja ya kujua wapi tumeteleza wapi tumejikwaa wapi watu wamekosea mpaka tukaiona hali hii Mimi kwa mukhtasari kwa pamoja tutazisoma hadithi tatu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi hizo ndio itakuwa mwongozo wa mazungumzo yetu hadithi ya kwanza ni hadithi aliyosimulia alimamu Ahmad وابو داود كتوكا والصحابة ابن امتومة صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر امتومة صلى الله عليه وسلم أنا سيما إذا تبايعتم بالعينة واخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم ديني حديثي يا كوانز ثم صلى الله عليه وسلم انا سيما متكapofanya biashara ya aina biashara ya aina ukiona sura yake ni kama vile albai kama vile biashara lakini hakika yake ni riba nayo sura yake ni mtu anamuuzia mtu kitu bidhaa kwa thamani ya juu mkopo talipa kwa wakati wanaopangiana alafu anarudi kukinunua kile kitu baada ya muda mfupi kwa yule yule alomuuzia kwa cash lakini kwa thamani ya chini kwa kuwa ile bidhaa imemrudia kwake na baada ya kuja kulipwa ile hela atalipwa ile hela na atakuwa amepata nyongeza mfano mtu anakuja anakwambia ninakuuzia pikipiki hii kwa milioni moja utanilipa baada ya miezi miwili wewe mwenzangu sawa sawa kaanza kutumia baadaye mtu huyo huyo bwana vipi basi ninunua mimi ile niuzie kwa laki tisa nakupa mie keshi laki tisa wanakupa wewe laki tisa lakini yeye akudai milioni pikipiki inarudi kwake kisha ukimrudishia ile milioni yeye amekupa laki tisa itakuwa tofauti ya milioni na laki tisa ni kiasi gani eh laki moja kwa hiyo atakuwa yeye amepata pikipiki na laki moja tabayu bai'ul sura yake ukitazama ni kama vile biashara badilishana mali kwa mali lakini hakika yake ni riba kwa mtume sallam nasema mkifikia hii ikawa ndiyo biashara yenu sababu ni biashara ilikuwepo katika jahilia ikakatazwa lakini ikifikia sasa watu hamjali miamala mnaoifanya ni miamala ya haramu hamna mnachochunga nyewe mwatazama kupata pesa tu ndio muradi huu ni mfano tu lakini mkifikia hali hiyo mnafanya biashara za haramu amchungi halali na haramu wa khattum adhnab albaqri na mkafikia mkawa mmeshughulika na kushika mikia ya ng'ombe maana yake mkaendekeza kilimo wako wanaona mkaacha farasi kwenda nao katika mapambano ya jihadi mkawa nyinyi kazi yenu mmewafunga ng'ombe na majembe huku mkiwashika mikia kwa maana kuwatekenya ili wapate kwenda mbele walime kifikia wakati huo kwa maana mkaendekeza ikawa kipaumbele ni jambo la kilimo bila shaka kwa kuwa ni ng'ombe mtakuwa mafuga mkawa nyie kazi yenu ni kufuga na kulima waradhitum bizar'i na mkaridhika kwa maana ikawa nafsi zenu zimetulizana katika jambo la kilimo mkawa nyie ni wakulima mmeshughulishwa wataraktum aljihad na mkaacha jihad fi sabilillah katika njia ya Allah kaacha aljihad imekuja na alif wal lam taraktumul jihad mkaacha jihad kwa sura zake jihad ya qital jihad ya hujja wal bayan bwana mtume aliifanya katika mji wa makkah na bali ahlul ilmi wanaona jihadi ya hujja na bayan ina fadla kubwa kuliko jihadi ya qital ikiwa haijaainika kwako umeelewa mjaelewa sababu kuna maeneo kuna wakati jihadi ya kitali inakuwa ni faradha aini kwa mtu ndio mfano kiingia katika safu jambo la pili akikutoa nani mtawala jambo la tatu ndio umezingirwa na maadui na wewe upo atakao upigane kuna mazingira jihadi ya kitali inakuwa ni faradhi aini faradhi ya kila mtu kwa aini yake ikiwa mazingira hayo hayakukufikia wewe kabakia kwamba jihadi ni mustahab au ni faradhi kifaya kuna watu wanaweza kwenda wakapigana si lazima kila mtu atoke basi jambo jihadi ya mtu ya ilmu na kuwasomesha watu kuanzia kusoma na kusomesha watu dini ni afdal ndio maana talabu ilmi kutafuta ilmu ikiwa nia yako ni sahihi ni bora kuliko an-nawafil kuliko swala za sunna mtu anayesimama usiku akaswali na anayekaa akakesha kufanya muraja na mutala wa ilmu kiwa nia yake ni kwa ajili ya Allah huyu ni bora kuliko anaswali usiku kwa mkaacha aljihad hizi ibara sio hasri wanasema ahlul ilm lakini bwana mtume sallam alikuwa ni mwalimu mzuri anazungumza na jamii yale mambo anayoyaona ndio jamii yake wameyapa kipaumbele anayagusia hayo na watu wanaweza kuishi katika wakati mwingine katika mazingira mengine katika zama nyingine ikawa kilimo na mambo ya zari mambo ya biashara sio jambo kubwa kwao wengine ni wavuvi mfano kwa kazi yao wao ni bahari tu kuna jamii namna Allah alivyowaumba na yale mazingira yao wao jambo lao kubwa ni uvuvi mtu akija akiajiriwa na serikali huko akistaafu akipata kiinua mgongo atongesha boti tafuta mashua tu au faiba hana akili nyingine yeye za bahari na uvuvi na chombo hicho kama kitazama kitapotea atakaa chonge chengine hawezi kufikiria basi moja nkalime mpunga hakuna watu wao wakikulia hela zao wapeleka shambani wengine wakipata hela wanunua mafuso na semi semitrela ndo akili zao kwa sababu ndio walivyokulia katika mazingira akuona yani wewe yani mimi nitoe hela yangu nikachonge mashua na mwingine wana mimi nitoe hela yangu ninunue fuso hivyo hakadha wa bwana mtume sallam kwa ujumla kiasa maneno haya kama wanavyosema ahlul ilmi alikuwa anawaambia masahaba mkishughulika na biashara za haramu mkafikia kiwango mna pupa ya dunia mpaka ikawa hamjali hii ni biashara ya halali au ya haramu nyewe mwatafuta mali tu mmejiingiza katika riba ambao leo tunazungumza watu wengi biashara zao rasilimali zao wamezichukua katika mikopo ya riba katika mabenki au microfinance mbalimbali za mitaani hizi tunakopesha ziko nyingi huu mlango mikopo ya haraka wanachukua wanajishughulisha na biashara mbalimbali lakini rasul mali kutoka katika riba Mtume SAW akatutahadharisha ikifikia Waislamu wamefikia kiwango hicho ambao leo hiko ni kiwango tupo nacho. Huu ni wasfu watu wengi wako nao. Kama si ina biashara ya ina ambayo katika mjitamaa wetu si biashara ambayo ipo kwa kiasi kikubwa. Lakini riba kwa sababu yenyewe ina ni biashara ya riba. Riba leo ipo. Kwa sura zake. Ima riba ya daini au riba ya bai riba ya daini tunapatikana riba ya qardhi mtu anakupa laki moja unarudisha laki na ishirini deni riba daini ndani yake kuna riba na kwa laki moja unarudisha laki na ishirini katika asili ya makubaliano au riba ya ziada ziada katika deni ambalo lipo katika dhima umekopeshwa laki urudishe laki baada ya mwezi lakini mwezi ukafika huna ile laki kwa katika jahilia huu ulikuwa ni muamala ndio maana ya ayyuhalladhina amanu la taakulu riba adhaafan mudhaafa kuna wasfu kwa maana ukija baada ya mwezi huna unaambiwa basi kwa vile huna laki nakupa mwezi mwingine utanirudia laki na ishirini kwa ni ziada haikuwepo katika asili ya makubaliano imekuja kwa sababu ume, ume, wakati ule muda wa tasdidi dain ulikuwa huna ile hela kwa hiyo naongezewa muda au utaongeza wanakwambia nikuzidishie muda uzidi uzidishe ile deni laki na ishirini mwezi ukafika tena huna ambwa sawa nakupa mwezi mwingine lakini utaleta laki na arobaini ndio wakawa wanakula riba dhaafan mudhaaf riba alqard au riba ya ziada katika deni au katika dhima nahitaji ahlul ilmi nyingine ya tatu katika hii lakini wako wanaona si katika mlango wake na kuna riba ya albay' ambao ndani yake kunapatikana riba alfadli na annasia. Riba alfadli ni kuhusiana vitu viwili vyenye jinsia moja vyenye illa, illa yake inafanana jinsia moja na ina illa moja, kuhusiana kwa ziada kama dhahabu kwa dhahabu, lakini kwa ziada riba alfadli. Au kuna riba nasia kwa maana vitu ambavyo vimekhtalifiana katika jinsi lakini kuna sharti ya nini alqab mweza uziana tofauti eh, dhahabu na fedha mweza uziana gram tano za dhahabu kwa, kwa gram kumi ya fedha ama ikiwa ni dhahabu kwa dhahabu ni sawa kwa sawa mkono kwa mkono sharti mawili sawa kwa sawa mkono kwa mkono lakini jinsi mbili zikitofautiana dhahabu na fedha lakini ila yake moja ni athamania vyote vyatumika kama ndio medium of exchange ghaliban mwana ndio hivi basi ikitofautiana jinsia mweza uziana gramu tano kwa kumi sio lazima kumi kwa kumi sababu jinsi tofauti lakini mkono kwa mkono kwa hiyo kampa mtu bwana, haya gramu kumi zangu hizi za fedha, kesho utaniletea ile dhahabu gramu tano yangu. Riba, riba gani? Riba nasia, kwa sababu ya kuchelewesha. Hatuzungumzii riba, waweza usielewe. Mambo ya miamala yana, yana maudhui zake, yana wakati wake lakini kuelewa kwamba riba imegawanyika katika sehemu kuu mbili wanasema ahlul ilm riba daini wa riba albai au arriba katika ad-dain na riba katika al ni jambo muhimu sana kwa hiyo watu wakifikia kufanya biashara za haramu ikiwa biashara ya riba ambayo leo riba ni biashara kwa watu kwa maana watu wamefikia kiwango kile kile kwamba wanaona mikopo ya riba ndiyo biashara wale walisema innamal bai'u mithlu riba biashara yafanana tu riba ni biashara tu ni kitu kimoja mithlu riba wa halallahu البيع وحرم الربا لكن الله ما حلاليش بيشارة ما حرميش الربا إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر na mkashughulika na ufugaji na kilimo na mkaacha jihad katika njia ya Allah sallatallahu alaykumudhulla ikiwa nyinyi ni watu mmeshughulishwa na dunia dunia ndiyo kipaumbele chenu mkaacha kwenda jihadi mkaacha kukaa kusoma mkaacha kusomesha watu dini jihadi ya nafsi jihadi ya qital jihadi ya ilmu na hujja na bayan mkaacha aljihad kwa ujumla wake basi Allah atakusalitishieni sallata kwa maana makkana kama vile fasallatahu Allah ala halakatihi fil khair mtu gani wale watu wawili rajulun atahu Allah malan fasallatahu Allah katika watu ambao watakiwa kuhusudiwa ni mtu aliyopewa mali alafu Allah akammakinisha fasallatahu akammakinisha akamwafikisha akamwezesha kuitumia mali yake katika khair huyu ni wakuhusudiwa kuhusudiwa mahallu shahidi fasallatahu sallata alaykum adh-dhulla Allah ataumakinisha udhalili kwenu takuwa ni watu madhalili sana maneno ya kwanza kabisa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au sio hatuhitaji yani falsafa nyingi na akili za watu Allah atakupeni udhalili nyinyi la yanzi'uhu hata uondoa huo udhalili ankum kutoka kwenu tabakia kuwa ni madhalili hata tarji'u ila dinikum mpaka mrudi kwenye dini yenu angalia mtume ameyataja baadhi ya mambo lakini utatuzi wa huu udhalili kuondoka utatuzi wake bwana mtume sallam mtumia ibara fupi kabisa lakini yenye maana kubwa hata tarji'u ila dinikum mtabakia kuwa ni madhalili madhaifu wanyonge mpaka mrudi kwenye dini yenu si maana dini sasa ni kufanya biashara za halali dini ni kutokuipa kipaumbele kilimo na kadha yani yalo dini ni jihadi tu la hata tarjiu ila dini mpaka mrudi katika dini hiyo ni hadithi ya kwanza kwa hiyo mtaweka hapo mta underline baadhi ya vitu mtavipigia mstari hadithi ya pili ni hadithi pia ya Abdullah ibn Umar mtaichukua mahallu shahid waju'ila dhillah wasagharu ala man khalafa amri Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza pia maneno haya mlitaja alimamu Ahmad walbaihaqi na wengineo wajuila dhilla na udhalili umejaliwa umeekwa udhalili والصغار بفتح الصاد والغين اي الهوان والضعف لو مجالي مجاليوا وذليلي وضعيف نوهن على من خالف امري ويوله اتكاي خليف امري غاليا نين واضح mnajua katika sifa bwana mtume sallam katika sifa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa jawami'ul kalim waju'ila adh-dhilla was saghar ala man khalafa amri mejaliwa bwana udhalili na unyonge udogo as-saghar li al-hawan ala man khalafa amri ni kwa yule atakayehalifu amri yangu watakaokhalifu amri za bwana mtume ala man khalafa amri ni mufradi mudhaf wale watakaokhalifu amri zangu amri yaweza kuwa ni dini la yutimanna Allahu hadha al-amr dini watakayekhalifu amri ya bwana mtume sallallahu au amri za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam takhalifu mafunzo ya bwana mtume sallallahu huyo udhalili na asghar umewekwa ala alaihi juu yake piga tena mstari simama bwana wanafunzi bwana vidaftari piga tena mstari